Disconigu viain pensoin en Esperanto. En la epoco de la interreto, estas pli bone fareble disconigi opinioin cae cius pezzain vercoin, ne nur scribe, sed ancau parole, cae ec ancau en filmetoi. Se en antauai epocoi la problemo por publicigi estis la eldon quanto, au la nombro de legantoi, por povi finanzi la pressadon cae la dissendadon de verco, tio hodiau, help de la interreto, ne plu validas. Ciu ciu capablas scribi, ca ciu havas ion interesan por diri, pobas publicigi tion en la diversae sub facoi de la interreto. Ciu en propra ret pagiaro, Ciu en reta tag libro, blogo, ciu en Facebooko au simila socia medio. Necessas tamen sorgi pri suffice alta qualito de la publicaggio. Oni devas possedi la capablon, verci, exemple articoloin, au almenau prilabori, cae traduci articoloin de aliai. Cai oni devas ancau possedi la liberezzon, por esprimisin sen dangero esti state persecutata. La alia flanco en tio estas kiu in homoin kie fine atingas la publicajo. Plei ofte homoi verkas en sia propra lingvo, kaj tiel atingas legantoin kai auscultantoin kiu comprenas tiun saman lingvon do la radiuso limigas al la landoi, cie la concerna lingvo estas parolata. Ali estatas la afero, se la publicajo estas verkita en mond vaste usata lingvo. Ciu exemple verkas en la angla, tiu havas principe la chanson atingi multain homoin en la tuta mondo. Sed se oni ne estas denasca parolanto de la angla, tiam estas tre facile adequate esprimis in por esti comprenata en da tuta mondo. Cai estas ancau ege malfazile attentigi pri sia publicajo. Oni tial tamen devas celi siain messagioin al certai regionoi, por tie directisin al certai gruppoi de homoi, en la interreto. Per esperanto, ali flanque, estas pli facile adequate in por esti comprenata en la tuta mondo. Cai la nombro de atingeblai homoi estas tre malgranda. Tiui homoi soifas pri interesai en havoi en esperanto. Se oni persiste laboras, Oni povas post iom da tempo aciri fidelan legantaron au auscultantaron. Tion mi povas diri, char mi havas iam tre longan sperton pritio. Do se vi havas ion por diri, kion vi volas disconigi al homoi en la tuta mondo, tiam vi povas exemple publicigi tion en blogo. Au ecch pli bone en la Esperanta retradio. Mi volonte helpos al vi. Scribu al mi sub retradio ce aldone do e.